All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare, han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam är hans tjänare och hans sista sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda person som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala hålla oss på den raka vägen och vara till oss för att vara bättre, godare muslimer, acceptera vår fastan, acceptera vår tillbedjan, acceptera vår dua och låta oss tillträda ett paradis som han hade förberett för dem som fruktar honom, subhanahu wa ta'ala. Därför ber vi Allah subhanahu wa ta'ala att uppnå från den här månaden, Ramadan månad, Guds fruktan. Att kunna uppnå taqwa som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort hela fastemånaden är till för att vi ska uppnå och komma upp till taqwa till Allah subhanahu wa ta'ala. Åttonde dagen av Ramadan, alhamdulillah. En vecka har redan gått förbi och idag är den åttonde dagen av Ramadan. Subhanallah. Snart har en tredjedel av Ramadan gått iväg. Vad har vi lärt oss än så länge? Vad har vi fått för nytta av så än så länge av Ramadan? Vad har vi lärt oss? Vad har vi missat? Har vi rannsakat oss själva? Tänkt igenom? Vad har jag gjort? Vad skulle jag ha gjort? Vad hade jag för plan att göra? Och så vidare. Det är saker och ting som man bör tänka på inför de dagarna som är kvar. 21 dagar av Ramadan är kvar. Tre veckor. En vecka har redan gått. Och idag är den åttonde dagen av Ramadan. Och är det bara 21 dagar kvar. Mina syskon, 21 dagar är inte litet. 21 dagar är väldigt mycket. För den som vill utföra någonting. För den som vill komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. För den som vill uppnå kärleken av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vill vårt bästa. Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska lyckas. Därför har vi en, en så kallad sittning idag som bygger på att uppnå kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det för sätt och metod? Saker och ting som vi ska göra. Bör utföra. Bör tänka på. Bör ha det i åtanke. Att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. För att han subhanahu wa ta'ala ska älska oss. Och kärleken, om vi uppnår Allahs kärlek. Vad bättre kan vi förvänta oss? Tänk och föreställ dig och till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. När någon älskar en person, om det är någon minister, en president som älskar någon person. Kommer den här personen att ha några svårigheter i livet eller i det landet man befinner sig i? Nej. Och vi befinner oss under Allahs makt. Vi befinner oss under Allahs makt. Tänk när han älskar oss. Då har vi uppnått det som vi vill från Allah subhanahu wa ta'ala. Så att, att kunna kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala, det är ju nästan i stort sett som hela Islam vilar på. Hela Islam bygger på kärlek. Många gånger så hör man från kristna missionärer Jesus love you, Jesus älskar dig och så vidare. Men subhanallah, det är Allah subhanahu wa ta'alas kärlek som vi vill uppnå och inte någon människa. Det är Allahs kärlek. Hela religionen bygger på kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala och Allahs kärlek till oss. När vi väl erkänner att det inte finns någon gud värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och att Muhammed sallallahu alaihi wasallam är hans tjänare och hans sändebud. Börjar följa Allah subhanahu wa ta'ala. Vad händer? Då tillträder vi första steget för att kunna uppnå kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى سي القرآن ومن الناس من يتخذ من النا... من ال... من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله الله سبحانه وتعالى säger och det är egentligen negativt uttalande om vissa människor. En del av människor tar eller tar till sig där de älskar människor mer än vad de älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Men de, lyssna nu vad Allah subhanahu wa ta'ala säger. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Och de som är troende älskar Allah subhanahu wa ta'ala mer. Så kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala är någonting som vi bör sträva efter, kämpa för att uppnå, att kunna uppnå شالك انت الله سبحانه وتعالى بفية محمد صلى الله عليه وسلم إن الحديث سون فينس هوس البخاري أوك هوس مسلم فون أنس بن مالك مع الله سبحانه وتعالى ونجم عنهم دعان سير بفية محمد صلى الله عليه وسلم سير ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن أن يقذف في النار كما يكره أن يقذف بالنار Profeten عليه وسلم säger tre egenskaper. Tre egenskaper. Om man har dem så kommer man att få uppnå trons sötma. Man kommer att få uppleva trons sötma. Sötman av den här tron som vi har. Det är inte lätt att kunna uppnå det. Men om man har de här tre egenskaperna så uppnår man det. Och vad är de? ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله Att älska en person. inte älska personen för någon annan anledning än för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Till och med ens hustru kan man älska henne för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Sina barn, sin omgivning, sina, mm, sin tränare, sina medmänniskor. Man kan älska dem enbart för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Man kan älska dem enbart för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Då upplever man den här trons sötma som vi bör som vi söker efter. Subhanallah. أن يحبه Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nu tappar jag bort det. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Att älska Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud sallallahu alaihi wa sallam. mer än allt annat. Oavsett vad jag har framför mig att jämföra. Allahs kärlek och profetens kärlek bör vara det absolut högsta. Och sen att älska en person enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det tredje är att hata, att gå tillbaks till otro, till kufr. Så som man hatar att bli kastad i elden. Enkelt. Enkelt subhanallah. Det första är att älska Allah och därefter hans sändebud mer än allt annat. När vi älskar dem mer än allt annat då kommer vi att låta bli onda, dåliga handlingar för att vi älskar Allah. Vi kan inte älska Allah och synda mot honom. Och det är en del av taqwa, mina syskon. Det är en del av taqwa. När jag börjar tänka på det här sättet. Jag älskar Allah. Jag kan inte synda mot honom. Hur kan jag älska honom och synda emot honom? Nej, jag låter bli syndet. Jag följer Allah subhanahu wa ta'ala. Vad händer? Då uppnår jag det jag vill och det är taqwa. Det jag vill få ut av den här månaden, det är taqwa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jag kan inte påstå att jag älskar honom när inte jag lyssnar på hans ord. När inte jag försöker göra så som han har beordrat mig att göra. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam han säger Jag har beordrat er med en del saker. Gör av dem så gott som ni kan. Gör av dem så gott som ni kan. Så att det, är saker och ting som vi bör tänka på. Ibn al-Qayyim som var elev till Ibn Taymiyyah, må Allah subhanahu ta'ala vara nöjd med honom. Han sa att det finns tio punkter för att kunna uppnå Allahs kärlek. För att vi ska bli älskade av Allah subhanahu ta'ala så bör vi följa de här tio punkterna. Och vad kan vi föreställa oss? Det första. Precis. Ramadan månad i vilket Allah subhanahu ta'ala uppenbarade Koranen, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Så första punkten är att läsa, förstå, sätta i praktiken det som Koranen hade kommit med. Det som Gud hade uppenbarat till oss genom Koranen. Försöka förstå den och inte läsa den för hastigt att jag har läst Koranen. Och inte slå ut på det så att det blir uttråkat. Nej, försök att läsa den säger Ibn Qayyim. Försök att läsa den med förståelse, implementera det som finns, fundera på de olika tecknen som finns runt omkring. När Allah subhanahu wa ta'ala nämner hur människorna har syndat mot honom, tänk på det. Tänk på det. Är det någonting av dem Allah subhanahu wa ta'ala nämner som jag begår, så behöver jag ändra på det. Så att Koranen är den första. När jag väl vänder mig till Koranen i alla mina saker och ting. I alla mina saker och ting. Tvist mellan mig och min hustru. Tvist mellan mig och mina syskon. Tvist mellan mig och mina grannar. Tvist mellan mig och mina släkter. Vänder jag mig till Allah subhanahu wa ta'ala. Se vad Allah subhanahu wa ta'ala har att säga om detta. Finner vi inte det så vinner vi i Koranversen att vi måste vända oss till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Då går vi till sunna och kollar försöka förstå den och sätta den, implementera den. Så låt Koranen vara den som bestämmer. Och på så sätt kommer Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, att älska oss. Kommer Allah subhanahu wa ta'ala att älska oss. Det första är att kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med frivilliga handlingar. Med frivilliga handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala säger en hadith som är hadith Qudsi. الله سبحانه وتعالى سير بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سير ات الله سبحانه وتعالى سير gonna نتيب اوف حديث اب حديث قدسي سير الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب بالنوافل يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه Profeten Muhammed sallallahu sallam säger, Allah subhanahu wa ta'ala säger Den som sätter sig mot mina awliya har förklarat krig mot mig. Eller jag har förklarat krig mot dem som sätter sig mot mina awliya. mot mina bästa vänner, mot mina utvalda människor. Och min tjänare fortsätter att komma mig närmare med frivilliga handlingar tills jag älskar min tjänare, älskar honom eller henne. Subhanallah. Det är Allah som säger detta. Och min tjänare fortsätter att komma mig närmare med frivilliga handlingar tills jag älskar min tjänare. Om jag då älskar honom eller henne kommer jag att vara hörseln som de hör med, synen som de ser med, handen som de slår med. Med andra ord, du, du ser genom styrkan från Allah subhanahu wa ta'ala. Du hör genom styrkan från Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså du ser det som gynnar Allah. Du hör det som gynnar Allah. Du slår med handen, styrka från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så vidare. Så att Allah subhanahu wa ta'ala älskar de som kommer dem, honom närmare subhanahu wa ta'ala. Det tredje punkten är att kunna komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah. Att ständigt komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berömmer dem i Koranen. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ De som nämner Allah av såväl män som kvinnor. Så att Allah subhanahu wa ta'ala älskar dem. Att låta den här tungan som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa till en följeslagare. La yazalu lisanuka ratban bidhikrillah. Låt din tunga ständigt vara blöt med Allahs åminnelse. Med Allahs åminnelse. Och subhanallah, det där med att, att komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Att nämna Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, man mår bra. Man mår bättre. Man känner att man mår bra den gången man nämner Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns en vers i Koranen som jag verkligen älskar från hela mitt hjärta. Från hela mitt hjärta älskar jag den här versen. Och jag kommer att läsa den för er nu. Och det är kapitel 12. Eh, förlåt, kapitel eh, 13. Arad. Kapitel 13. Arad. Vers 28. الله سبحانه وتعالى سيذكرنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كابيتل الرعد فرش شيبوتا سي الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب De som tror på Allah subhanahu wa ta'ala och deras hjärta fylls av lugn och ro och harmoni då de nämner Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Sannerligen så mår hjärtat bättre. Den får uppleva frid då man nämner Allahs namn. Subhanallah. Försök föreställa dig den gången du är arg, du är ledsen, du är ensam, du är svag. Du nämner Allahs namn. Du nämner Allahs namn. Du nämner Allahs attribut. Tänk och föreställ dig hur pass lycklig du kommer att vara. Vid Allah, det känns att du, du avlägsnar problemet från dig själv. Du avlägsnar problemet från dig själv. Den fjärde är att inte älska något annat före Allah subhanahu wa ta'ala. Att inte älska något annat före Allah subhanahu wa ta'ala. I kapitel 9, At-Tawbah, nämner Allah subhanahu wa ta'ala tio olika, åtta olika punkter. Eh, tio olika punkter vill jag ha det till. Tio olika punkter nämner Allah subhanahu wa ta'ala.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 Säg, alltså till människorna. Säg, om ni älskar era fäder, era barn, era bröder, era fruar, er stam och era pengar och er handel som ni är rädda att det ska gå i förlust och era bonade hem. Om ni älskar alla de här mer än Allah och hans sändebud sallallahu alaihi wasallam. Om ni älskar dem mer än Allah och hans sändebud, så stå ut! För att Fatarabbasu, stå ut tills Allah sänker er straff. Tills straffet kommer ner över er från Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Så vad är det jag bör älska? Allah subhanahu wa ta'ala som först. Före allt annat i hela det här livet. Varför? För att, subhanallah, om jag älskar Allah, vad kommer jag göra? Då kommer jag lyda honom. Och resultatet är att han kommer älska mig. På så sätt kommer jag få som jag vill. Så att med andra ord, mina syskon, jag får som jag vill. Den gången jag älskar Allah och hans sändebud mer än allt annat. Jag uppnår iman, vilket jag inte kan uppnå. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه Subhanallah. Man är inte troende om man inte älskar profeten Muhammed sallam mer än sina barn. än omgivningen, än sig själv. Vi, vi, uppnår inte kär, vi uppnår inte iman. Vår iman är inte komplett. Den är inkomplett. Om inte vi älskar profeten Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Och om vi älskar profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam så är det ett resultat på att vi älskar Allah subhanahu wa ta'ala. När vi lyder profeten Muhammed så är det ett resultat om att vi älskar Allah. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سي أمني إلسك الله سي أمني إلسك الله سو فل مي فل بروفيتن صلى الله عليه وسلم كما الله أت إلسك كما الله أت إلسك وكي نرى الحديث سي بروفيتن محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين vid den som har min själ i hans hand, Allah subhanahu wa ta'ala. Man är inte troende förrän jag är mer älskad för personen än sig själv, än sina pengar, än hela mänskligheten. Så att det är bevis, mina syskon. Jag stannar länge vid den punkten. För att vi behöver komma ihåg att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Att älska hans sändebud sallallahu alaihi wasallam. Det som kan få oss att, älska, att Allah älskar oss, att vi ständigt, att vi ständigt kommer ihåg Allahs namn och attributen. Läser dem, förstår dem, sätter dem i praktiken, följer dem, lära, dem, lära oss dem utan till Och förstår dem. När jag säger att Allah subhanahu wa ta'ala är razaq, då vet jag, jag förväntar mig inte socialbidrag eller annat bidrag från någon. Allah subhanahu wa ta'ala är Razaq. När, Allah subhanahu wa ta'ala, när jag lär mig att Allah subhanahu wa ta'ala är Rahman. Det är han som är nådrike. Jag förväntar mig inte Rahma från någon. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge mig Rahma. När jag är orättvist behandlad och tänker på att Allah subhanahu wa ta'ala är al den rättvise. Då vet jag att Allah subhanahu wa ta'ala kommer stå på min sida. Och så vidare, och så vidare mina syskon. Så att vi bör tänka på det helt ständigt, hela tiden. Sjätte punkten. Sjätte punkten. Att komma ständigt ihåg Allahs gåvor över oss. Subhanallah, ständigt ser vi på TV, på internet, via olika media ser vi hur människor har det runt om i världen. Medan vi har allt möjligt här i Sverige. Detta är från Allahs gåvor. När vi väl reflekterar tillbaks och tänker och vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala kommer Allah subhanahu wa ta'ala att älska oss. Varför? För att vi tänker på honom. Vi ser hur människorna har det. Vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala. På så sätt, vad händer? Subhanallah, Allah kommer inshallah att älska oss. När vi, när vi väl förstår, och det är den bästa gåva som vi har fått från Allah. Absolut bästa gåva. Vad är det? Precis. Inshallah, må Allah belöna dig. Al-Islam Den bästa gåvan som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Att han, har, att han lät oss vara troende på honom. Han lät oss vara praktiserande av den här vackra, ädla, fina religionen. Allah subhanahu wa ta'ala har accepterat den religionen för oss. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Denna dag fullbordade jag er religion och, äh, och, och jag skänkte mina gåvor över er och accepterade islam som en religion för er. Subhanallah. En annan gåva. Att han skickade profeten Muhammed sallam som en barmhärtighet för oss. En tredje gåva. Hövseln, synen. Att vi kan gå, att vi kan röra på oss, att vi kan andas in och ut. Utan att vi behöver säga till lungorna arbeta, eller till hjärtat pumpa blod, eller till ögonen blinka. Subhanallah. All, alla de här gåvorna som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala när vi vill reflektera tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala kommer vi att få uppleva. Det är stora gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala gett oss. Och sjunde punkten, den är lite speciell. Sjunde punkten, den är lite speciell. Som Ibn Taymiyyah och Allah subhanahu wa ta'ala brukar säga. Den här sjunde punkten, att låta det här hjärtat vara svag framför Allah subhanahu wa ta'ala vara svag, alltså låta hjärtat vara solitet. Gå ner i ödmjukhet för Allah subhanahu wa ta'ala. Vända oss till honom. Ständigt åkalla honom. Ständigt göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Hela tiden komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Tacka Allah subhanahu wa ta'ala under alla våra tillstånd. Under alla våra tillstånd. För när, när jag väl sätter mig i det här tillståndet så är det ett sätt att jag erkänner och upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala. Jag erkänner och upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala. Och på så sätt kommer jag, inshallah, att uppnå Allahs kärlek. Profeten Muhammad sallam, han kallar för Sayyidul istighfar. Den bästa istighfar. Den bästa istighfar som man kan säga. Och det är någon slags dua. Vad är det man brukar säga? سبحان الله اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك Erkänn detta till Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah subhanahu wa ta'ala, jag är din tjänare, son av din tjänare, son av din tjänarinna. Nasiyati biedik, mitt förpanne, mitt förhuvud är i din hand. Du styr mig som du vill. Adlun fia qada'uk. Rättvis är det som du har bestämt över mig. Maden fia hukmuk. Din bestämmelse är redan föreskrivet över mig. Jag ber dig Allah, as'aluk Allahumma bi kulli walak. Jag ber dig Allah med varje namn som du har namngett dig själv. Nedskrivet i någon av dina böcker. Sänkt till mänskligheten lärt dina tjänare eller förvarat det i en bok uppe hos dig. Kolla nu, nu går vi tillbaka till första punkten. Att du låter Koranen أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. Att du låter Koranen blomstra i mitt hjärta. Subhanallah. Så att mina syskon, mina syskon, Wallahi det är ingenting lätt som jag säger. Men genom att lära sig detta, genom att ständigt, genom att ständigt komma ihåg det, genom att ständigt vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala, kommer vi att förstå. Kommer vi att uppnå det som vi vill det är omöjligt. Sätta sig på bönematta idag och känna sig älska och bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala dagen efter. Detta är ett jobb som man måste utföra för att kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som vi bör göra mina syskon. Åttonde punkten, att leva lite grann. Inte att leva i ensamhet, att du flyttar till ett hörn i världen och lever ensam, nej. Men att du har en liten stund för dig själv som du funderar över dig själv. Fundera på Allahs tecken över dig. Allah subhanahu wa ta'ala säger och berömmer de goda människorna. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Allah berömmer dem, goda människor, att de sov väldigt lite av nätterna. Och innan, alltså vid gryningen, innan gryningen, en timme, två timmar innan fajr, så satt de och gjorde istighfar till Allah subhanahu wa ta'ala istighfar som vi ständigt glömmer. Wallahi, vi glömmer. Vi bör göra minst, minst 70 istighfar åt gången. Subhanallah. När vi sitter, profeten Muhammed sallam, eller sahaba. Man brukade räkna att han gjorde istighfar mer än 70 gånger per sittning. Och vi glömmer. Men vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون sitta och göra istighfar till Allah subhanahu wa ta'ala under sista tredjedelen av natten. Under sista tredjedelen av natten. Vad händer? Vad är det som händer under den tiden? Precis. Må Allah belöna dig. Allah subhanahu wa ta'ala nedstiger till första himlen på det tillståndet utan att vi tillsätter någon fråga. Hur? På vilket sätt? På vilket beteende? Är det han själv? Utan att säga någonting överhuvudtaget. Profeten Muhammad sallam har sagt att Allah nedstiger. يتنزل الله تبارك وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل. Khalas. Ingenting för oss att fråga. Allah nedstiger, han nedstiger. Hur? Vi vet inte. Vi behöver inte ställa oss den frågan. Men det som är viktigt, istället för att sätta oss i jobb och i arbete och utföra energi för att veta hur, Ta vara på den tiden. Ta vara på den tiden. Och gör. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Hal min sa'ilen fa'atiyah. När han nedstiger till första himlen så säger han, finns det någon som ber mig om saker och ting så skall jag ge honom eller henne. Finns det någon som ber mig om förlåtelse så ska jag ge honom förlåtelse. Finns det någon som söker hjälp så ska jag ge dem hjälp. Subhanallah. Allt detta Allah subhanahu wa ta'ala. Är det någon som söker förlåtelse så ska jag ge dem förlåtelse. Allah vill vårt bästa. Han vill älska oss. Men han vill se att vi vänder oss till honom. Subhanahu wa ta'ala. Det nionde punkten för att kunna bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Att ständigt sitta med de goda människorna. Inte tala annat än det som kan tillföra mig nytta. På så sätt så renar jag bort. Subhanallah. Till och med mjöl som vi ska baka bröd med, vad är det vi gör? Vi tar bort allting som inte är mjöl från det. Subhanallah. Så att mina syskon, sitt med goda människor. Tala gott. Tala bara det som gynnar Allah. Låt bli allt annat som är dåligt. Låt bli allt annat som inte gynnar Allah subhanahu wa ta'ala. På så sätt, wallahi du vinner. Tro mig eller inte, du kommer inshallah att vinna. Du kommer med Allahs vilja att vinna. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu och arda. Vad är det han säger? Lawla thalathatun ma ahbabtu al-aisha fi dunya. Förutom de här tre sakerna som han kommer att nämna. Förutom tre saker hade jag inte önskat leva på den här jorden. Förutom tre saker hade jag inte önskat att leva på den här jorden. Vem är det som har sagt det? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu och arda. Islams första emir. andra khalifa. Första emir, andra khalifa. Vad säger han? Det första är al-ghazu fi sabilillah. Att strida för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Det andra är det andra är sa'atu min al اللَّيْلِ Och att sitta, att vara uppe sista timmen. Det var det vi nämnde för en stund sedan. Sista timmen av, sista tredjedelen av natten. Subhanallah. Att vara uppe och be och åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är det tredje? Att sitta. ومجالسة أقوام يتقون أطيب الكلام. ينتقون أطيب الكلام. Och att sitta med människor som väljer ut den bästa av orden. Så hade inte det varit för de tre anledningarna så hade han inte önskat att bo kvar på den här jorden. Det måste vi också ha en sådan egenskap, mina syskon. Den tionde punkten, att vara borta från allt det som vi har nämnt som kan föra oss bort från detta. Allting som kan få Allah subhanahu wa ta'ala inte bli nöjd med oss måste vi låta bli. Och nu har vi Ramadan. Och idag är det åttonde dagen av Ramadan, mina syskon. Så vad är det vi bör göra? vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala med dua. Ständigt dua. Be honom att låta oss vara av de goda människor. De människor som älskar honom. De människor som följer honom. De människor som följer profeten Muhammad sallallahu De människor som vill efterlikna profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De människor som ska åkalla Allah. De människor som ska göra da'wa för Allah subhanahu wa ta'ala. För att hamna under de människorna som är mest och bäst utvalda människor. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ni var det bästa samfundet som har kommit ut i mänskligheterna. Vad är det ni gör? Ta'muruna bil ma'ruf. Ni beordrar, ni påbjuder till det goda och förbjuder det onda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera vår fastan. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera vår tillbedjan. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för våra syskon runt om i världen. I Syrien, i Egypten, i Libyen, i, i Tunisien, i Marocko, i Palestina, i Libanon. I Afghanistan, i Pakistan, i Burma, i, i, i Indien, i Saudi, i Yemen, i, överallt där muslimerna är svaga. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att inte låta oss frestas i dagens Sverige. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss i dagens Sverige. Låta oss sänka våra blickar. Låta oss följa och lyda honom subhanahu wa ta'ala. Med detta sätter vi punkt för idag mina syskon. Vi ses inshallah med Allahs vilja imorgon på samma plats, på samma kanal. Bilal.se. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.